Is that too loud? I think it's too loud. All right. Lulio. The church at Lulio. Kyrkan i Luleå. Glory to God. It's such a pleasure to be here. En stor glädje att vara här igen. I feel the presence of the Lord. Och jag upplever Guds närvaro. Let's wait on him for just a minute. Låt oss bara vänta på honom för någon oh, minut. Oh, Father, we praise you. We thank you, God. We know that you have a word for us today. Vi vet att du har ett ord till oss idag. We prepare our hearts to receive it. Och vi förbereder våra hjärtan att ta emot We det. cast down every thought. Vi lägger ner varje tanke. Every imagination. Varje tanke. Everything in our minds that would compete against hearing your word. Allt som stå i vägen för oss att höra ditt ord. We zero in and focus. Vi fokuserar på dig. On what you want to say to us. På vad du vill säga till oss. Thank you for your spirit. Tack för din ande. and your presence in this place. In the name of your Son, Jesus. I din namn, Amen. Amen. Can you say amen? Kan du say amen? Amen. Well, I want to um, speak to you today. It's a message, actually, that uh, the Lord gave me back uh, at the beginning of this year. Det jag vill tala till dig idag, det är någonting som Gud gav mig i början av året. The title is The Redemptive Revelation of God. Och som titel har jag den, den försonande uppenbarelsen från Gud. And uh, you know, when I come to Sweden, I minister in a very different way than I do at home. Och när jag är i Sverige så betjänar jag församlingen på ett helt annat sätt än vad jag gör hemma. It's kind of like this prophetic flow that I get into when I come here. Jag kommer som in i ett helt annat profetiskt flöde när jag är här. And so I'm going to attempt to preach my sermon. Så jag ska försöka predika den här predikan. But I can't make any guarantees that I'm gonna just stay right with it. Men jag vågar inte garantera att jag inte kommer att avvika från det. But if the Holy Spirit wants us to veer away a little, it's okay. Men om den heliga Ande vill leda oss lite åt sidan så är det okej, okay, eller? Because it's His service anyway, right? Därför att det är ju hans tjänst i alla fall. It's not about us. Det handlar inte om oss. It's all about Jesus. Allt handlar om Jesus. And so we'll let Him have His way. Så vi låter honom få sin väg fram. I'd like, to you, I'd like for you to turn in your Bibles, if you have one, to Proverbs chapter 29. Jag vill att du öppnar din bibel i Ordspråksboken 29. And I'm going to let Tommy read in his Swedish Bible verse 18. Och vi ska läsa första hälften av vers 18. And then I'm going to read in a, an English translation from the Amplified Bible. Och sen ska jag ta den ifrån den eh, engelska versionen, the Amplified, den förstärkta versionen. Okay, verse 18. Det står så här, utan uppenbarelse går folket vilse. In the Amplified Bible, it says it this way, and I like it because they put in parentheses a, a special emphasis on part of the verse. Och i den, den här förstärkta versionen så står det så här, de liksom betonar nyckelordet. That's why they call it the Amplified Bible. Det är därför man kallar den, den liksom den förstärkta. So here we go. It says, where there is no vision, Där står det att där det inte finns någon vision. No redemptive revelation of God. Där det inte finns den här försonande uppenbarelsen från Gud. The people perish. Där går folket under. I want to zero in on that part, no redemption revelation of God. Jag eh, vill att vi ska fokusera på just de här den här frasen, den försonande uppenbarelsen från Gud. This verse is saying to us that something uh, not so good begins to happen to people who have no redemptive revelation of God. Och den här eh, versen talar om för oss att för de som inte har den här uppenbarelsen från Gud så börjar någonting negativt att hända. It says that they begin to perish. Det står att de börjar gå under. Well, I think that there's two ways that we can look at this verse. Och jag tror att vi kan se på den här versen på två olika sätt. And it's absolutely true. Och det är absolut sant. That people who do not hear the redemptive message of God. människor som aldrig får höra budskapet om Jesu försoning. The message that Jesus came 2000 years ago. Om att Jesus kom för 2000 år sedan. And died upon a cross to redeem mankind from their sins. Och dog på ett kors för att försona mänskligheten från sina synder. People who do not hear that message are going to perish. Människor som inte hör det budskapet kommer att gå förlorade. I think it's a sobering fact that we need, we the church need to be reminded of. Och jag tycker att det här är ett, ett faktum som borde väcka oss och som vi behöver påminnas om gång på gång. That we have a responsibility as the people of God. Att vi som Guds folk har ett ansvar. As the church, the body of Christ in the earth today. Kristi kropp, församlingen på jorden idag. We have a responsibility. Vi har ett ansvar här. And that responsibility is to preach the gospel to the lost. Och det, det ansvaret är att predika evangelium för de förlorade. To preach the gospel to the hurting. För att predika för de som lider. To preach the gospel to the disenfranchised. To preach the gospel to those who are in uh, bad conditions. Och predika för dem som eh, lever under dåliga förhållanden och som är bortvända Because från Gud. Jesus is the hope of the world. Därför att Jesus är världens enda hopp. But at the same time there's this other group of people Men å andra sidan finns det en annan grupp av människor that I believe this verse applies to. som jag tror att den här versen vänder sig And till. that's the people who have already heard the message of redemption. Och det är till de människor som redan har hört budskapet om försoning. I want to make this statement for you and it's worth writing down if you're taking notes. Och jag ska säga det här och det är värt att skriva ner om du tar anteckningar. Here it is. True satisfaction in life comes att sann tillfredsställelse i livet when we are fulfilling our divine purpose. kommer när vi när vi lever den gudomliga, den gudomliga planen för våra liv. We as the people of God. Vi som Guds folk. There is a, there is a measure of satisfaction and contentment. Det finns en tillfredsställelse that God wills for us to come into som Gud önskar att vi ska leva i that we only come into men som vi bara kommer when in we i, are connected to our divine purpose när vi är anslutna till den gudomliga planen för våra liv. I believe that this message today is going to connect very well with Pastor Ricard's message next week. Och jag tror att det här kommer att gå hand i hand med det Rickard kommer att predika nästa helg. And we did not compare notes ahead of time. Vi har inte tjuvkikat på varandras eh, anteckningar. The Holy Spirit knows what he's doing. Amen. Men den heliga Ande vet vad han gör. There's not a peace like the peace that comes. Det finns ingen frid som är liknande den. When we know that we know we are in the will of God. När vi vet att vi vet att vi är mitt i Guds When vilja. When we are actively involved in our purpose. När vi är aktivt involverade i vårt syfte. The dictionary says. Ord, säger. Something that is redemptive. Att något som är försonande is something that is active to save someone from evil or error. Det är någonting pågående som räddar människor från något ont och nedbrytande. I, I think that it's, it's a wake-up call. Och jag tror det här är ett uh, rop om att vakna. There's a resounding voice coming from the Spirit of God. Det finns ett Andens röst Juder igen. To the church today. Till församlingen idag. It's time for us to wake up. Det är tid att vakna. I sense an awakening. Och jag märker att I, folk vaknar. I'm believing God for a divine spiritual awakening. Och jag tror att Gud vill sända ett gudomligt, en gudomlig väckelse. Where the people of God wake up from their spiritual slumber. När människor vaknar från sin andliga sömn. Amen. Amen. How many of you know it's easy to get distracted by the affairs of life? Hur många av er känner till att det är så lätt att bli, bli liksom eh, frustrerad och man blir tappar fokus på we, grund av allt vad man måste göra. We have responsibilities. Vi har ansvar. We have to go to work. Vi måste gå till jobbet. We have our marriages. Vi har våra äktenskap. We have to raise our children. Vi ska uppfostra våra we barn. We have responsibilities. Vi har ansvar i livet. But none of those things Men inget av det här are supposed to be in line in front of Men inget av det här borde vara framför the things of God. Framför det som Gud vill att vi the ska göra. The things of God must be first. Det som Gud vill att vi ska göra måste vara högsta prioritet. When we have a, a, a, redemptive revelation of God, och när vi får den här uppenbarelsen från Gud, our perspective has been infected by the truth. Då kommer vårt perspektiv att bli eh, infiltrerat av sanningen. The truth that Jesus spoke of in Matthew chapter 6. Den här sanningen som Jesus talade i Matteus 6. And verse 33. Vers 33. He said, "Seek ye first the kingdom of heaven." Han sa, sök först Guds rike. And all of these things will be added to you. Och allt det här kommer att läggas till er. What that means is, Vad det betyder är, there's two ways for us to get our needs met. Det finns två olika sätt som vi kan få våra behov fyllda We can work, we can toil, we can labor. Vi kan arbeta, vi kan slita och vi and, kan sträva. And we can try to make a good life for ourselves from our own energies. Och vi kan på egen hand försöka skapa oss ett bra liv. Or we can put God's uh, God's kingdom first. Eller så kan vi sätta Guds rike först. And allow him to add all of those things to us. Och tillåta honom att föra in allt det vi behöver i våra liv. By his grace and by his favor. Genom hans nåd och genom hans godhet. We can manage life on our own. Vi kan klara oss i livet för, på egen hand. But listen to this. Men lyssna på det här. It's better when he adds it to us. Det är ännu bättre när han ger det till oss. What you may be able to manage on your own, it can be good. Det du kan klara av på egen hand, det kan vara bra. But it's never gonna be as good. Men det kommer aldrig att bli så bra. As when God adds those things to you. Det kommer aldrig att bli så bra som när Gud ger det till Because you are walking in his will. Därför att när du går i hans vilja. And fulfilling your purpose. Och fyller ditt syfte. In Matthew that sixth chapter. Och i Matteus det här sjätte kapitlet. The things that Jesus was referring to would be added to you. Det som Jesus sa att allt ska ges till dig. When you read the scripture. När du läser ordet. It's where you live. Det handlar om var du bor. What you wear. Vad du har för kläder. Food to eat. Vad du äter. All the natural things of life. Allt det här naturliga behoven God i livet. doesn't want that to be the essence of what your life is about. Men Gud vill inte att dina naturliga behov ska vara det ditt liv kretsar omkring. He still wants you to go to work. Han vill att du ska gå till jobbet. He still wants you to have a good marriage. Han vill att du ska ha ett bra äktenskap. He still wants you to raise good children. Han vill att du ska uppfostra dina barn väl. He still wants you to be a good citizen in your community. Han vill att du ska vara en god medborgare. But he wants you to do all of those things. Men han vill att du ska göra with the right motive. Med rätt motiv. And with the right purpose. Och med rätt syfte och mål. I love my wife. Jag älskar min fru. I would give my life for my wife in a New York minute. jag skulle... You got me, okay. Jag skulle lägga ner I mitt try... liv för henne om, på ett ögonblick om det behövdes. I, I tried a New York minute last night and it didn't work. Jag försökte med det här uttrycket igår och då funkade det inte. We have what is called colloquial expressions. Vi har lite slanguttryck. And I'm from West Texas. Jag är från västra Texas. You know, I'm from the South. Jag är från söder. And in the South we do things very slow. Och i, där i södern så gör vi, saker går lite långsamt. And something done in a New York second. Och allt som görs i en New York sekund. Is something that happens very fast. Det är något som sker väldigt fort. I would give my, my life for my wife. Jag skulle lägga ner mitt liv för Never fru. take a second thought about it. Jag skulle inte tänka en sekund I love her. Därför att jag älskar I henne. serve her. Jag I give my life for her. Jag vill ge mitt liv för henne. But it's not just because I love her. Men det är inte bara därför att jag älskar henne. It's because I love him. Det är för att jag älskar honom. And I know that somehow Och jag vet att på något sätt, when I do well in my marriage, när jag, gör, när det, jag har ett bra äktenskap, because I put God first in my marriage, därför jag sätter Gud först i mitt äktenskap, God's gonna use it så kommer Gud att använda to serve det a kingdom purpose. för att betjäna ett konungsligt syfte. I love my children. Jag älskar mina barn. Oh, I want to be a good parent. Och jag vill vara en bra far. Now I'm a grandparent. Nu är jag till och med farfar. I know you didn't think I was that old. Du trodde inte att jag var så gammal va? But I, I, don't have this gray hair for no reason. Men jag har inte gråhårig utan anledning. We, we have ten children between us. Tillsammans har vi tio barn. And so now I have one grandchild and two on the way. Nu har jag ett barnbarn och två är på väg. I want to be a good parent. Jag vill vara en bra förälder. I want to be a good grandparent. Och jag vill vara en bra farfar. I want to have a legacy. Jag vill lämna ett arv. I want to leave a mark, an impression for God in the lives of my children. Och jag önskar att få sätta ett intryck av Gud på mina barn och mina barnbarn. But ultimately it's not because I love my children. Men det sker inte därför att jag älskar mina barn. Ultimately it's because I love him. Det, beror, det sker när jag älskar honom. And I know that because I love my children in him. Och jag vet att därför att jag älskar mina barn i honom. He's going to use the relationship that I have with my children for kingdom purposes. så kommer han att använda min relation med mina barn för, sina, för sitt gudomliga syfte. I'm a giver. Jag är en, en som ger. I work my job just like you work your job. Jag går till jobbet precis som du gör. But I don't work my job to pay my bills. Men jag jobbar inte för att betala mina räkningar i första hand. I work my job so that I have money men jag arbetar för att ha pengar. I can sow into the kingdom of God. För att jag ska kunna så in det i Because Guds rike. when I sow my finances into the kingdom of God. Därför att när jag sår mina finanser in i Guds rike, then it gives God permission to get involved in my finances. då ger det Gud tillåtelse att blanda sig i min, mina, min finansiella situation. The 10% that I give to God, De här 10 som jag ger till Gud, somehow God does something to it. så gör Gud någonting And med it det. blesses the other 90% that I keep. Och på något sätt så välsignar det de övriga 90 procenten som jag behåller. Gives, it gives God an opportunity to get involved in my life financially. Och det ger Gud tillfälle och rättighet att, att blanda sig i min ekonomi. The same thing goes for my time. Och samma sak gäller min tid. I don't serve people because I necessarily like them. Jag betjänar inte människor därför att jag speciellt älskar dem. I serve people because he loves them. Men jag tjänar människor därför att han älskar dem. Consequently, my time is blessed. Och därför blir även min tid välsignad. So that we are able to do much more by his favor and his grace. Så där, och på det sättet kan vi göra mer genom hans nåd. Than we would be able to on our own. Än vad vi skulle kunna göra på egen hand. I believe what God is doing. Jag tror att det Gud gör. I really believe the thing that God is doing. Jag verkligen tror att det som Gud gör, he's raising up armies of people. det är att han håller på att resa upp en armé av människor. Churches full of people. Kyrkor fulla av folk. Who have an, a, a redemptive revelation. Som har fått en, en uppenbarelse av Gud som har förändrat deras liv. People who have kingdom business. Som har Guds rikes först framför sina ögon. At the forefront of their mind. Som har det absolut första, högst upp på listan. That means God is at the front of the line. Det betyder att Gud är först. The things that he cares about are at the front of the line. Det som Gud bryr sig om, det är det viktigaste. It means we put God first. Det betyder vi sätter Gud först. For it to work right. Och för att arbeta rätt. For us to, to fully enjoy what Jesus died on the cross for us to enjoy. För att, upp, för att verkligen uppleva det som Jesus dog på korset för. The Lord has to be first. Då måste Gud komma först. Amen. Amen. He has to be first. Han måste vara först. I've, um, I'm a student. I'm a student of Jesus. Jag har studerat Jesus. I believe that if you really want to know what God is all about. Om du vill veta vad det, vad det här med Gud handlar om. If you want to know about his nature and his character. Vill du veta Guds karaktär och hans natur. If you want to know what is important to him. Vill du veta vad som är viktigt för honom? Then all you really have to do is study Jesus in the four gospels. Då behöver du bara studera Jesus i de fyra Because evangelierna. Jesus is the ultimate expression of God the Father. Därför att Jesus är det yttersta uttrycket utav Gud Fader. One of the disciples, Philip, said, Lord, will you show us the Father? Och Filippus sa en gång till Jesus, kan du visa oss Fadern? And Jesus said, have I been with you this long and you don't know? Och, men Jesus svarade, har jag varit med er så här länge och du förstår He inte? Said, If you've seen me, Om du har sett mig, You've seen the Father. så har du sett Fadern. He said, I and my Father are one. Jag och Fadern är ett, sa So much so that he, he said, I don't do anything except I first see my Father do it. Han gick så långt så att han sa att jag gör ingenting utan att jag först har sett Fadern göra det. Completely connected to his Father. Totalt sammankopplad med Fadern. Completely connected to his Father's heart. sammankopplad med Faderns hjärta. He said, I'm not here for my own will. Jag är inte här på grund av egen vilja. He said, but I'm here to do the will of him that sent me. Men jag är här för att göra hans vilja som har sänt mig. Jesus is our example. Och Jesus är vårt exempel. I, my uh, assistant pastor back at our church, Riverside Church. Och min andra pastor i församlingen. His name is Quentin. Han heter Quentin. And I hope to send him to you sometime soon. Och jag hoppas att kunna skicka honom hit någon gång. I, I think that he has something that will be a blessing to you. Jag tror att han bär på något som skulle vara till stor välsignelse. He said something that I had never thought of before a number of months ago. För några månader sedan så sa han någonting som jag aldrig hade tänkt på. You know in the book of Philippians where it talks about how that Jesus considered it okay to be equal with God. Du vet i Filipperbrevet där det står om att Jesus, han var likvärdig med Gud. Han tyckte det var helt okej. Okay. In the relationship that he had with God in heaven. I den här förhållandet med Gud där i himlen. There was nothing wrong with that relationship in his estimation. Och det fanns liksom inget fel i det här förhållandet. But the Bible says he humbled himself. Men Bibeln säger ändå att han ödmjukade sig. And he sig. became a servant and a man. Och han blev tjänare och en människa. And not always in scripture is the order of something said important. Och inte alltid så är det liksom särskilt viktigt i Bibeln i vilken ordning saker sägs. But sometimes it is. Men ibland är det det ändå. And that verse of scripture says this. Och den här versen säger så här. He became first a servant. Att han blev först och främst en tjänare. Then he became a man. Och sen blev han människa. And this is what I felt like the Lord was showing me from that portion of scripture jag tror att det här var det som Herren ville visa mig i det här the, the skriftstället. entire purpose for Jesus becoming human Att det, tot, det absoluta syftet med att Jesus blev människa was so that he could become a servant. var att han skulle kunna bli en tjänare. See, we like to think of him as the great preacher. Vi tänker på honom som den fantastiske on predikanten. The, the Sermon on the Mount, right? När han eh, talade eh, de eh, här stora predikningarna. This is Jesus who raised Lazarus from the dead. Och det här är Jesus som uppväckte Lazarus. This is Jesus who healed the sick, everyone that came to him. Och det här är Jesus, han som helade alla som kom till honom This som var sjuka. This is Jesus who spearheaded a movement with 12 men that changed the whole world. Och Jesus, han som var spjutspetsen tillsammans med 12 män världen som förändrade hela världen. But those are not the most important things that he did. Men det var inte det viktigaste han gjorde. The most important thing he did was he became human. Det viktigaste var att han blev människa. So that he could be a servant. Så att han skulle kunna bli en tjänare. Listen, did you know this? He's still serving you today. Och vet du en sak, att han betjänar fortfarande dig idag. See, people don't often understand. I think we read our Bibles and we just read over so much truth sometimes. Och när vi läser Bibeln så läser vi bara förbi så många sanningar många gånger. Meaning there's a lot more in there if we would just stop and let the Holy Spirit reveal it to us. Jag menar, det, det finns så mycket mer om vi bara tog det lite långsammare och lät Guds ande tala till oss. Jesus is still a man. Jesus är er fortfarande människa. He became human. Han blev människa. He's still human. Och han är er fortfarande människa. You understand the sacrifice he made to move from where he was to become a human was an eternal sacrifice of its own. Därför att det offer han gjorde att, att komma från himlen och bli människa gjorde att han blev, förblir människa i evighet. The book of Hebrews says this. Och Hebreerbrevet säger så här. Says that we don't have a high priest that's not easily touched with the feelings of our infirmities. Och det, det står att vi har en överste präst som inte kan känna som inte är förmögen att känna med hur vi har det. But in every way that we are tempted. Men på varje sätt som vi blir frestade. He has been tempted. Så har han varit frestad. Yet without sin. Men utan att synda. So he knows how we feel. Så han vet hur vi känner det. When the bad reports come, he knows what that feels like. Och när vi får dåliga nyheter, då vet, vet han hur vi känner det. When the attacks come against our bodies, he knows what that feels Och när like. våra kroppar blir attackerade så vet han hur det känns. When we are tempted to be afraid and panic, he knows what that feels like. Och när vi är frestade att få panik och fly, då vet han hur det är. When mentally we are in a battle with our flesh. Och när vi rent mentalt står i en strid med vårt kött. How many of you know sometimes our flesh has a voice? Hur många av er vet att vårt kött har en right? röst? Anybody ever in the middle of the night you wake up and the thought crosses your mind, there's a box of ice cream in the freezer. Hur många har någon gång vaknat med tanken det finns glass i frysen? How many of you know that's not the voice of your spirit? Hur många känner till att det där inte Guds andes röst? That's the voice of your flesh. Det är köttets röst. Did you know Jesus had challenges with his flesh? Visste du om att Jesus hade utmaningar med sitt kött? Has anyone ever heard of the garden of Gethsemane? Är det någon som hört talas om Getsemane trädgård? Where he had to pray. När han bad. God, if there's another way. Gud, om det finns en annan let väg. Let this cup pass from me. Så låt det här gå förbi mig. His flesh was repulsed against the idea of being crucified. Och hans kött bara gjorde uppror mot idén It's the early hours of the morning. He knows what's going to happen today. Därför att så här tidigt på morgonen så vet han precis vad som kommer att ske. His, his body is crying out for an escape. Och han, hela hans kropp ropar efter en flyktväg. But then in his spirit he says, but not my will. Men Your will be done. Men i sin ande så säger han, men inte, låt inte min vilja ske. Come on. Din. Anybody in the room today you've ever been challenged or in a battle with your flesh? Är det någon här som upplevt en strid med köttet? Jesus knows what that feels like. Men Jesus vet hur det är. He's your high priest. Och han är din överste präst. He's your servant. Han är din tjänare. In that the Bible says. Och i det här säger Bibeln. That he is forever at the right hand of the Father. Att han sitter för evigt vid Guds högra sida. Praying and making intercession for us. Och bär fram förbön för oss. He became human. Han blev människa to become a servant. för att bli tjänare. And he's still serving humanity today. Och han betjänar fortfarande mänskligheten idag. He's still serving his purpose today. Och han tjänar, han fullgör sitt syfte än idag. This is something that I really believe. Och det här är något jag verkligen tror på. I, I really believe that one of the greatest inroads that God is giving us to reach lost and hurting people. Att en av de främsta vägarna för oss att nå till eh, de förlorade. It's not because we're great preachers and teachers. Det är inte för att vi först och främst är stora predikanter och lärare. It's not going to be because we have great uh, buildings, beautiful buildings and properties. Och inte för att vi har stora fina byggnader och, och tillgångar. It's not going to be because we have fantastic praise and worship teams. Inte för att vi först och främst har ett fantastiskt lovsångsteam. The greatest inroads into the lives of hurting people Den främsta vägen in i, in i människoliv som lider is going to come very simply by serving them. Det kommer helt enkelt genom att man betjänar dem. That's what Jesus did. För det var vad Jesus gjorde. See, because as much as we read in the New Testament, för när vi, var vi än läser i Nya Testamentet, where Jesus healed the sick, när Jesus helade de sjuka, raised the dead, uppväckte de döda, preached the gospel, och predikade evangelium, he also met natural needs of people. Så mötte han också mänskliga behov hos människor. Just as much. Precis lika mycket. How many times does it say that he fed hur många gånger står det att han, att han mättade 5000 människor? See, many times God will use natural needs. Många gånger använder Gud naturliga behov as a way to penetrate people's lives with the gospel. för att kunna genomtränga människoliv med, med sitt evangelium. You know more than anything what Jesus is known for? Vet du vad Jesus är främst känd för? I mean in reality the greatest aspect of his character den, det absolut största kännetecknet på hans karaktär was his humility. det var hans ödmjukhet. He didn't think it was wrong to be equal with God. Han tyckte inte att det var fel att vara likvärdig med Gud. But he humbled himself Men han ödmjukade sig själv and became a servant. och blev en tjänare. I believe Jag tror and and and and at, at our church at Riverside Church This is, this is what we are molding our entire ministry to do. Och idag i Riverside Church är det det här vi håller på att utforma hela vår verksamhet för att kunna göra. It's to serve people. Det är för att tjäna människor. In order to get the gospel to them. För att sen kunna nå dem med evangelium. I um, we had an, a couple of uh, government, local government organizations come to us last year. I fjol så kom det ett par lokala myndigheter till oss. Um, it, one of them was the Housing Authority, which is responsible for low income housing for poor people. Och det Ena var en myndighet som har hand om bostäder för låginkomsttagare och fattiga and, människor. And the other main organization was um, the health department, which is like the government assisted medical care for people that can't afford to go to the doctor. Och det andra var hälsovårdsmyndighet för människor som inte har råd att gå till, till läkare och sjukhus. For uh, about a period of about 10 years they and several other organizations and one church för ungefär tio års tid så hade de här samarbetat med en särskild kyrka i stan. Had been collecting uh, backpacks with school supplies. Och man hade fått eh, ryggsäckar med skolmaterial. And giving those away to underprivileged children in these low income areas. Och man hade gett det här skolmaterialet till, till fattiga barn. This was an effort that was sort of coordinated by one main very large church in our community. Och det här var som eh, skedde genom en kyrka i, And that person in that church uh, had decided she didn't want to do it anymore after 10 years. Men efter år så här eh, personen i kyrkan att vi ska inte göra det mer. And we didn't even know this woman. Vi kände inte den här personen. Never met her before in my life. Har aldrig mött henne tidigare. But somehow she heard about us and she recommended that these organizations come to us and ask us to help coordinate that event. Men eh, hon sa till de här myndigheterna att gå till den församlingen och fråga om hjälp att de kan samordna den här händelsen. And, and the timing was interesting because I had been ministering to my church about being ready so that when God opens doors of opportunity, we are equipped and able to walk through the door of opportunity. Och det var ganska spännande för jag hade hållit på att tala till min församling om att när Gud öppnar dörrar så måste vi vara beredda att gå in i dem. And after a season of encouraging my church like that, all of a sudden these organizations came to us. Och när jag hade under en tid talat det här så kommer de här organisationerna till oss. The most that they had ever given away was I think it was 300 backpacks. Does that sound right? 300 backpacks full of school supplies. Och det mesta de hade kunnat samla ihop och ge bort, det var 300 ryggsäckar fyllda med skolmaterial. I asked them, what do you want from us? What do you want us to do? Are you wanting us just to give money? Och jag frågade, vad vill ni ha av oss? Är det do, pengar ni, ni vill ha? Do you want us just to send our people out to help you do this? Eller vill ni att jag ska få folk att komma och hjälpa till med Or det här? Or do you want us to organize it and coordinate the whole event? Eller vill du att vi ska, ska organisera hela den här händelsen? And they all said, well, we really don't know what to do because this other person had done it. We need you to coordinate the event. Och de här sa ju, vi har ingen aning om hur det ska gå till därför att den här kvinnan har gjort det tidigare. Så vi vill att du tar hand om den här, den här dagen eller, eller helgen. And I said, okay, we'll do it on two conditions. Okej, okay, sa jag, vi ska göra det, men på två villkor. Number one condition is, we're not going to just give away 300 backpacks, we need to give away 1000 backpacks. För det första, vi, vi ska inte bara ge bort 300, vi ska ge bort 1000 ryggsäckar. I said, and number two, if we do it, we're going to have to do it well. We're going to have to do it with excellence because we are representing God. Och för det andra, om vi ska göra det så ska vi göra det på eh, mycket, mycket väl därför att vi representerar Gud. How many of you know we have a responsibility to make the Lord look good? Hur många av er känner till att vi har ett ansvar att ge en bra bild av Gud? They said okay, but when I said a thousand backpacks, they almost fell out of their chair. Och någon sa okej, okay, men när jag sa tusen ryggsäckar då höll på att ramla av stolen. I said it's okay, we know how to believe God. Men jag sa det är helt okej okay, därför att jag vet hur man tror på Gud. And we did that and we were able to go down there and um, and deliver those backpacks. We fed literally hundreds of children and adults. Och när vi hade den här händelsen så, så gav vi mat till massor av barn och, Good old fashioned hot dogs. You know what hot dogs serverade varmkorv. Amen. And it, it was a wonderful thing, but the thing that blessed me the most was that almost all of our church showed up for the event. det var att nästan hela församlingen var med vid det här tillfället. Now, that's not to pat our church on the back. Det är liksom inte för att klappa min församling på ryggen. But to me as a leader it represented something. Men för mig som ledare så visade det någonting. It represented a move of God's spirit. Det visade på en, att Guds ande gick fram i församlingen. How many of you know if you have that many people show up for an event, God must be doing something. För att om du, du inser att om så mycket folk kommer från församlingen, då är Gud på väg att göra någonting. Because I've, I'm, pastor har jag haft samma utmaningar as many pastors and leaders. Och som pastor har jag haft samma utmaningar som många andra. Sometimes it's just hard to get people to get involved and do things. Så många gånger är det så svårt att få människor att ställa upp och hjälpa till. But it seems that everywhere I go, Men det ser ut som att överallt jag går, all of the pastor friends that I have, alla pastorsvänner jag har, everyone is saying the same thing. Så säger alla detsamma. That God is dealing with us about reaching people. Att Gud talar till oss om att nå människor. Through serving people. Genom att tjäna människor. Now here's the thing. Och här är det jag vill komma till. These people were people that we did not stand to get anything in return from. De här människorna som vi betjänade vid det här tillfället kunde vi inte räkna med att få någonting tillbaka ifrån. Sometimes we're willing to do things to help people. Ibland vill vi, är vi beredda att hjälpa människor. People that we know, people that we love. Människor vi känner, människor vi älskar. Or people that we think we might get something in return. Eller människor som vi tror att vi kommer att få någonting tillbaka. But I think it's a higher level of service. Men jag tror att det är en större grad av tjänande. When we are serving people that we're not gonna get anything in return. From. När vi betjänar människor som vi vet att vi kommer aldrig I, att få någonting tillbaka från. I think this is a move of God. Och jag tror att det här God är någonting som Gud gör. Raising up people who have a willingness to go out and serve and help people. Och jag tror att det här är något som Gud gör, att, att skapa en vilja hos människor att gå ut och betjäna människor. Because when we as Christians are doing that, för när vi som kristna gör det här, that's when we are acting like Jesus the most. Det är då vi liknar Jesus som mest. Amen. Amen. Amen. So I, I guess the message, just to, to sum things up, the message is this. för att summera det här budskapet. All of us need to be reminded. Vi måste alla bli påminda. We need to constantly remind ourselves. Och vi behöver påminna oss själva. I have a purpose. Jag har ett syfte. It's an important purpose. Och det är ett viktigt syfte. It's something that God needs me to do. Det finns något som Gud behöver att jag gör. There was a man named John Lake. Det fanns en man som hette John Lake. A, a great preacher and teacher and an apostle of faith. Och en stor predikant och en He once said to everything there is a Godward side and a manward side. Och han sa i allt finns det en gudomlig sida och en mänsklig sida. There are some things that God does that man cannot do. Det finns saker som Gud gör som människor inte kan. But there are some things that man must do that God will not do. Och men samtidigt finns det saker som människor måste göra som Gud inte kommer att He göra. sent Jesus 2000 years ago to die on the cross for all of humanity. Därför att han sände Jesus för 2000 år sedan och dog, som dog för hela mänskligheten. Sin has been taken care of. Synden, det problemet är redan Separation ordnat. from God has been taken care of. Att vara åtskild från Gud, det problemet är redan löst. The devil has been taken care of. Och till och med djävulen har, har redan tagits hand om. None of those are an issue. Det är inga problem längre. The rest is up to us. Men resten, det hänger på oss. We had a great tragedy um, happen in the US uh, recently, but then uh, last year where um, a young man took a machine gun into a, a, a, school and killed a lot of young people. Did anyone hear about that? Ni har hört om den här skolskjutningen där en ung man tog ett maskingevär och dödade många människor, barn och, och lärare på en skola. So uh, I, I'm on Facebook and so I, I see people on Facebook. Och när jag är ute på Facebook så ser jag människors reaktioner. I think Facebook is a wonderful thing. Och jag tycker Facebook är något fantastiskt. You can find out a lot about people just by looking at Facebook. Och du kan först lära dig känna, <laughs> lära känna mycket människor bara genom att läsa Facebook. People tell off on themselves. Och människor berättar Don't så they? mycket av sig själva. They really do. I said, okay, yeah. And, uh, but, but I noticed that after that tragedy there were, there were a lot of people who were responding in fear. Men jag märkte att efter den här händelsen var det så många som reagerade med fruktan. And some people were asking this question. Och det var många som ställde den här frågan. How could God let something like this happen? Hur kunde Gud låta något sånt här hända? Anybody ever ask a question like that? Är det någon som har ställt den frågan någon gång? I have an answer for you. Jag har ett svar för dig. How many of you want to know the answer? Hur många vill veta svaret? The answer is he didn't allow it to happen. Gud, svaret är att Gud tillät det inte. He sent a savior 2000 years ago. Han sände en frälsare för 2000 år sedan. The problem is this. Problemet är det här. The message has not been heard. Att budskapet om detta har inte hörts. That he was sent. Att han sändes. Because we the messengers Därför att vi, budbärarna, have not been preaching it. har inte predikat det. And the best way to preach that message Och det bästa sättet att predika det is by här, reaching out and helping hurting people. det är att räcka, sträcka sig ut och nå människor. Many years ago, I heard a phrase För många år sedan hörde jag en fras. People don't care how much you know, Människor bryr sig inte om hur mycket du vet. Until they know how much you care. Förrän de vet hur mycket du bryr dig om. Can I say it again? Kan jag säga det igen? People don't care how much you know. Människor bryr sig inte om hur mycket du vet. Until they know how much you care förrän de vet hur mycket du bryr dig om dem. Hurting people and lost people respond to caring people. Därför att människor som lider, de svar, gensvarar till människor som har omsorg. Not prideful, arrogant, know-it-all people. Inte stolta, arroganta, jag kan allt människor. Christians have got to stop looking down their noses at everybody that's not a Christian. Och kristna behöver sluta lyfta på näsan mot alla som inte är kristna. The Bible says that while we were still sinners. Därför att Bibeln säger att medan vi ännu var syndare. Christ came and died for us. Så kom Kristus och dog för oss. He didn't die for good people. Han dog inte för goda människor. He died for bad people. Han dog för de dåliga. It's one thing for us to serve good people. Det är en sak att vi betjänar de goda människorna. But it's something else for us to serve bad people. Men det är någonting helt annat att betjäna onda människor, eller the dåliga. Lost, de förlorade. The hurting, de som har sårade. The unchurched. De som aldrig går till kyrkan. How about the dechurched? De som har en gång har varit i kyrkan men inte är det längre. How many of you know anybody that's dechurched? Hur många är det som känner sådana som Those inte går till kyrkan längre? Those are people that had a church experience. Sådana som en gång var med i kyrkan hade en upplevelse. it wasn't upplevelse. a good church experience. Men det var ingen god upplevelse. And you know, the devil's right there. He's always present. Och du vet, djävulen är alltid närvarande där. He's whispering in their ear. Och han viskar till dem. That Christian Den där kristne, is just like that other Christian. han är precis som den där kristne. That church Och den kyrkan is just like that other är precis som den kyrkan. Even though we're not. Även om vi inte är det. Amen. Amen. But somehow, Men på något sätt, we've got to get past that hurt. På något sätt måste vi komma förbi den här smärtan. And, and I think the best way to get past that hurt Och det bästa sättet tror jag is just to serve them. Det är för att betjäna dem. And not ask for anything in return. Och inte begära något tillbaka. You know why people really follow Jesus? Vet du varför människor följde Jesus? People really don't follow Jesus because they're afraid of him. De följde inte honom för att, därför att de var rädda för honom. They follow him because they love him. De följde därför att de älskade honom. And they love him because they understand what he did for them. Och han älskade dem, eller de älskade honom därför att de förstod vad, vad han gjorde för dem. I'm not afraid of God. Jag är inte rädd för Gud. But I love him deeply for what he did for me. Men jag älskar honom djupt för vad han gjorde för mig. I was a broken man. Jag var en bruten människa. I was a drug addict. Jag var drogmissbrukare. 19 years old. 19 år gammal. Living that lifestyle. Och levde det här livet. A broken man. En bruten man. Many bad church experiences. Hade många dåliga upplevelser från många kyrkor. But I came into contact with someone that was willing to spend time with me. Men jag kom i kontakt med någon som var villig att spendera tid I mean, med mig. sat down with me and just explained God and the word of God. Som satt ner och förklarade Gud och Guds ord. He stayed all day with me. Han stannade en hel dag med mig. He answered every question that I had. Och han svarade på varenda fråga jag hade. He prayed with me and I received Jesus that afternoon. Han bad med mig och jag tog emot Jesus den eftermiddagen. It wasn't until a couple of days later that I learned. Men det var inte förrän ett par dagar senare som jag förstod that he was the pastor of the church. att han var pastor i kyrkan. I never knew. Det visste jag inte. You know why? Vet du varför? Because he didn't carry himself as important and the pastor. Därför att han betedde sig inte som att han var viktig, en viktig pastor. He was just a regular dude. Han var vilken kille som helst. You understand dude, I'm sorry. It's my thing. I'm sorry. Just a regular guy. En vanlig kille. Who was willing to serve me. Som var villig att betjäna mig. Simple, isn't it? Enkelt, eller hur? So simple. Så enkelt. People just need Människor behöver a genuine heart. ett äkta hjärta. Not pretense. Inte någon som låtsas. You know, we don't have to pretend that we have it all figured out and that we're perfect. Vi behöver inte låtsas att, <laughs> att vi förstår allt och att vi är perfekta. Because they already know that we're not. Därför att det har de redan insett. And if they don't know we're not, they'll soon find out we're not. Och om de inte har insett det så kommer de strax att upptäcka det. But none of that matters. Men inget av det betyder något. What matters is, are we willing to serve them? Det som är viktigt är, är vi villiga att betjäna dem? Are we willing to get past our comfort zone? Är vi villiga att gå utanför våran bekvämlighetszon? willing Är vi villiga att ha det lite obekvämt? In America, our society is very much driven by convenience. Och det amerikanska samhället drivs mycket av bekvämlighet. We don't like to wait for anything. Vi vill inte vänta på något. You know, we drive up to Starbucks, the window, you know. Vi kör fram the coffee till, shop. till eh, de här, eh, en kaffebar. And then we drive to the next window to pick up our coffee. Och så beställer vi där, så kör, åker vi fram till nästa fönster and och får vår kaffekopp. takes too long, we become unhappy. Och om det dröjer för länge så blir vi olyckliga. We don't want to be inconvenienced. Och vi, vi vill inte ha det obekvämt but, but hurting people are not going to get in line according to our schedule. Men människor som lider kommer aldrig någonsin att passa in i vårt system och vårt schema. We're going to have to change our schedule Och därför måste vi ändra vårt schema and be available to them on theirs. och bli tillgängliga för dem på deras villkor. Say it out loud. I have a purpose. Kan du säga högt, jag har ett syfte. I'm, ca- I'm called to serve. Jag är kallad att tjäna. I'm called to help. Jag är kallad att hjälpa. I'm called to be like Jesus. Jag är kallad att bli lik Jesus. Humble myself. Ödmjuka mig själv. And serve hurting and lost people. Och tjäna förlorade människor. Amen. Amen. Do you get anything from this today? How about putting your hands together just to give God praise and thanks for the Word of God? Hallelujah. Father, we thank you. Let's pray. Father, I've preached your word. Fader, nu har jag predikat ditt ord. I've delivered the message that you gave me. Jag har gett det budskap du gav mig. I thank you that your word is like a seed. Och jag tror att ditt ord är som en säd. That takes deep root in the hearts of the hearers. Som slår rot djupt i åhörarnas hjärta. I pray that the seed of that word will grow. Och jag ber att den här säden ska växa. And that it will produce a fruit in their lives. Och att den ska ge frukt i deras liv. That you will help them find their way. Att du ska hjälpa dem att finna sin väg. To discover their purpose. Att hitta sitt syfte. To find out what they are called to do. Att inse vad de är kallade att göra. And then by your spirit. Och genom din ande. Initiate. Initiera. Engage. Och komma i kontakt And get them busy doing what they've been called to do. Och att de blir upptagna med att göra vad du har kallat dem till. I thank you for the spirit of a servant. Jag tackar dig för tjänarens ande. To rest upon these people. Att vila över de här människorna. In the name of Jesus. I Jesu namn. I want to ask you something. Jag vill fråga dig en sak. If this message ministered to you. Om det här budskapet gav If dig somehow you can see that in your life you have been distracted. Om du kan se att, att på olika områden i ditt liv så har, har du liksom for whatever, varit okoncentrerad. For whatever reason the main thing has not exactly been the main thing. Och om det av olika anledningar har varit så att Guds, Guds rike inte varit först. But you've let some things slip. Du har låtit vissa saker glida. Listen, we are all guilty of letting things slip. Och vi är alla skyldiga till det här. But at the same time you're ready. Men å andra sidan så är du redo idag. You want God to help you. Du vill att Gud ska hjälpa dig. You want him to give you grace and favor. Du vill att Gud med sin nåd ska vidröra dig. To discover your purpose. Och visa vad han vill med dig. To, to reconnect with your purpose. För att du på nytt ska kunna komma in i det Gud vill. If that's you, stand to your feet. I want to pray for om det, you. Whoever that is. If that's you, stand up to you. Don't be afraid. If that's you, stand up to your feet. Stå upp på dina fötter. I want to pray for you. I want my purpose. Come on. I want my purpose, God. I want to I want to discover my purpose. I want to connect with what you've called me to do. Jag vill upptäcka din kallelse för mig och jag vill, vill knyta an till det. Father, you see these people standing. Father, nu ser du de här människorna They've som står taken a step of faith. Och nu tar de ett steg i tro. They've acknowledged that they need you. De erkänner att de behöver dig. They've acknowledged that they want to connect. Och de erkänner att de vill knyta an. They want to serve you. De vill tjäna dig. And they want to serve people. Och de vill tjäna människor. So Father, give them grace. Så far, ge dem nåd. Cause your anointing to rest upon them. Låt din smörjelse In a strong and a powerful away. På starkt och mäktigt Cause sätt. them to come into a communion with the Holy Spirit. Låt, för in dem i gemenskap med den Open the eyes of their spirit. Öppna deras andliga Give them ögon. a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Jesus. Och ge dem en uppenbarelse sanningens ande om Help Jesus. them to see how urgent and how important it is. Och låt dem inse hur viktigt det är. Help them to feel that sense of urgency. Och låt dem känna hur viktigt det är. That there are people who are perishing perishing att det finns människor som går under because they have not heard the words of truth of the gospel. För att man inte har hört sanningens ord om Help evangeliet. them to feel that urgency. Hjälp dem att känna det här. And live in the day. Och leva idag. Live every moment of the day. Och leva varje ögonblick With av dagen. With a sense of purpose. Med ett syfte och ett mål. A sense of kingdom purpose. Med Guds rike för sina ögon. Help them realize. Hjälp dem inse. How valuable the sacrifice that Jesus made was. Hur oerhört värdefullt det offer som Jesus so gav can respond to it uh, appropriately. Så att de kan gensvara på rätt sätt. In the name of Jesus. I Jesu namn. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Who is it that um, who is it that speaks Spanish? Vem är er det som talar spanska? Who is it? Let me see. Spanish? Everybody else sit down. So I can see. Alla andra som Spanish, inte talar spanska Spanish speaking people stay standing up. Spanish speaking people. Bara spansktalande while, While we were um, while we were worshiping God, I, I, I just I, I felt like a prompting. Och medan vi tillbar Gud så kände jag liksom någonting som you know, tryckte på. sometimes the Lord begins to, he just begins to stir something in your heart. Och ibland börjar han liksom tala till våra hjärtan. And I believe that this church has a very real opportunity. Och jag tror att den här församlingen har, har ett stort, en stor möjlighet. That doors of opportunity are going to open. Att möjlighetsdörrar kommer att öppnas. In a greater way to penetrate the Spanish speaking community. Och för att nå de spansktalande. I was here the very first time I came here. Första gången jag kom hit there were, there were people here that were from Honduras. så fanns det människor här från Honduras. And, and I made mention that, uh, that I had had an experience with God in Honduras. Och jag nämnde att jag hade haft en upplevelse med Gud i And, and, Honduras. and so they came and they introduced themselves to me later on. Så de kom och presenterade sig and at that moment, Och i det and I'd ögonblicket, forgotten about it until just a few moments ago. och jag har glömt, har glömt bort det ända tills för några But at that moment sedan. now, seven years ago, Men för sju år sedan, January of 2006 was the first time I came. januari 2006, I remember that the Lord back then prompted me in my spirit that this church was going to have a, a, a great influence in the Hispanic community. att den här församlingen skulle ha ett stort inflytande på den spansktalande befolkningen här so i I can tell you this. Så låt mig säga det här. And I can encourage you in this. Och jag vill uppmuntra dig med det här. But you have to step out by faith. Att du behöver ta ett steg i tro. And begin to serve and reach people. Behöver sträcka dig ut för att betjäna människor. Speak your language. Tala ditt språk. You, know God God connects people in those kinds of ways. Och Gud för samman människor på det sättet. He'll use all kinds of things but he he loves to use common culture. Gud han använder alla möjliga sätt för att, för att samman människor, men han älskar att använda kulturen. To connect people to the gospel. För att få människor i, i kontakt so med evangeliet. So can I pray that? Father, in the name of Jesus, I thank you for those doors of opportunity that you are opening into the Hispanic community in Lulio. Fader, vi tackar dig för de, de dörrar du kommer att öppna för de här, att nå den spansktalande delen I pray, här Father God, that you would cause great unction to rise up in the hearts of these Spanish-speaking people connected to this church. Och jag ber att, att de spansktalande som tillhör den här församlingen ska, ska uppleva en stark kallelse. Give them divine favor. Och ge dem gudomlig favör. And cause divine appointments and contacts. Och ge dem, låt det bli gudomliga kontaktpunkter. To come to them in Jesus name. Som kommer i deras väg. So that they will be a voice. Så de kan vara en röst. For the Lord Jesus Christ. För Jesus Kristus. To that community. För den här delen av befolkningen. I Jesu namn. Amen. Amen. Amen. Amen. Thank you. Tack. Thank you for letting me pray for you. Tack för att jag fick be för er. I love this church. Jag älskar den här församlingen. Yes, and I love the north of Sweden. I, I'm telling you, God has such great plans. Jag älskar norra Sverige. Jag kan tala om för att Gud har stora planer. Let me tell you, let me just, and I'm, I'll finish with this. Can I just, a couple more minutes? Jag ska avsluta med det här om ett par minuter. Anybody ever, do you remember Daniel in the Bible? Daniel? Kommer ni ihåg Daniel? Daniel was a man who had great favor with the king. Daniel var en man som hade stor favör hos he was A, a pagan king, king of Babylon. Och han fanns där hos kungen i Babylon. The children of Israel 70 years prior to that had been taken in captivity to Babylon. 70 år tidigare hade Israels folk förts till Babylon i fångenskap. The prophet Jeremiah had given a word from God. He prophesied that they would only be there 70 years and then they would be released to come back to Jerusalem. Och profeten Jeremia hade talat att man skulle vara i Babylon i 70 år, sen skulle man få komma tillbaka. But Daniel beyond 70 years is reading the book of Jeremiah. Men Daniel inser att det har gått mer än 70 år nu när han läser den här boken. He realizes that the 70 year time period has come and gone. Att de här 70 åren har redan kommit och nu har det gått längre än så. Meaning they were still there but the word of God said they would uh, already be returned to Jerusalem. Att enligt Jeremias tilltal så skulle vi redan vara tillbaka i Jerusalem, men vi är kvar i Babylon. So here's the question. Så här är frågan. If God's word said that they would be returned after 70 years, why weren't they? Så frågan är, om Guds ord sa att vi skulle vara tillbaka i Jerusalem nu, men vi är det inte, vad beror det på? Because God can declare his word. Därför att Gud kan tala ut sitt ord. But we still have to respond to it by faith. Men vi måste gensvara till ordet we still i have tro. To act on it by faith. Vi måste agera på As det i tro. The word of God is true. Som om Guds ord vore And sant. So Daniel began to pray. Remember he, he set a, a 21 day fast. Kommer du ihåg han, han uh, tog en 21 dagars fasta? To pray that that word of God would come to pass like God said it would. För att det här Tilltalet från Gud skulle ske så som det var sagt. And God sent forth his angel. Och Gud skickade sin ängel. And that angel brought a message to Daniel that began a movement that literally caused the people of Israel to be released to go back to their home. Och det här tilltalet som ängeln kom med startade en rörelse som i slutändan fick, fick folket att återvända till Israel. See, I say that to you because it's important for you to understand. Och jag säger det här därför att det är viktigt att du förstår. That I can come and declare the word of God to you. Att jag kan komma hit, jag kan tala but, Guds ord till dig. You still have to act on it. Men du måste agera you på still det. Still have to step out by faith. Du måste ta ett steg i tro på Let det. Let me ask you a question. Låt mig ställa en How fråga. How many of you, come on, you don't have, don't flatter me. Don't flatter nu ska du inte smickra mig. Just be honest. Var ärlig. If it didn't help you, that's okay. I don't mind. Om det här inte gav dig någonting But så how many, of you, how many of you received something from what I ministered today? How many of you got Hur många av er fick någonting av det jag talade idag? I'm, I'm, I'm elated. I'm happy that, that, that you got something. Och jag är lycklig att du har fått någonting av det. But listen, now you have to act. Men nu är det ditt ansvar att agera. Now we have to step out by faith. Nu är det dags att stiga ut i tro. And act as though it's true. Och agera som om det här vore sant. Amen. Amen. I'm done. Thank you, pastor. Tack ska ni ha.